Poštovana braća, sva hvala i zahvala pripada samo uzvišnom Allahu Đelešanu i neka je salavat i salam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu i časnu porodicu, na njegova sahade i na njegovu ga slijede do sudnjega dana Allahuma amin. Kaže uzvišenje Allah u Kur'an Kerima se ljudila bismillah, da daru dahir. A on u ahiretu kuću, onaj večiti budući svijet, odnosi se na džene. Mi smo pripremili onima koji ne žele da se opale na zemlji. ima daju limuna u ljubav i ard. Koji se ne uzdižu na zemlji. Bespravno. Koji se ne opale na zemlji. I niti namjeru čine eret jasno. A najveće mjesto povrat, pripada u tekijama i bogobojasti ajet Allah opisuje svojstvo svojih dobrih pokornih robova koji su Allahu pokorni, a njihova pokornost i pobožnost koju mi pokazujemo kroz namaz, post, sadak, zik, učenje Kur'ana, održavanje rodinskih veza, ona se pokazuje na kraju kroša po ponašanju tog insana, kakav je on, kakav je on na dunjavu, kako on, kako se on kako on ovom koračanjavcu. Bukvalno se koriste riječ oni koji ne žele da se uzdiču i ohode na zemlji. Onaj večiti, bolji svijet, mi smo pripremili onima koji se ne uzdižu na I koji na zemlji ne čine. Jer oni oholi i uzdignuti, oni azgiri, kako kaže naš narod, oni na zemlji čine nered. Kaže Allah Zrešanu u drugom kuranskom A Allahovi robovi, odnosno robovi milostivog, ibadu Rahman, aladine jamšuna haunan al Oni koračaju gaze zemljom skrušeno. Oni kada gaze i kada koračaju su ponizni. وَإِذَا خَاتَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا A kada im se neznalice, džahili, obraćaju, oni kažu mir vam, salama. Kur'an je jako precizan. Allahov govor, uputa svih svjetova, milost od Allaha Đelešanu. Kako Allah opisuje u prvom ajetu, kako opisuje u drugom ajetu svoje robove, kako je opisuje Allah državu? Pa kaže da su oni robovi milostivog. Dakle, Allah je spustio na njih svoju milost. Koristi se riječ i ime uzvišnog Allaha milostivi. Nije silni, uzvišeni, svemoćni ovdje, zato što je Allah, je spuštena Allahova milost, i Allah sebe opisuje u toj situaciji ovim svojstvom, jer to svojstvo je spušteno kod tih njegovih robova. I oni kada koračuju zemlju, oni su slušeni, Oni su ponizni. A kada ih se neznalice, a kada im se neznalice, ohovi, pokvarenjaci, obraćaju riječima koje ne dolikuju Allahovom u na dunjavuku, oni ne uzvrati istim tim riječima, dakle ne uzvratimo onako kako su se oni njemu vratili, već kažu hvala salam, mir vam. Za opis koji treba da prihvati sa musliman. Za njegov opis kojim su opisani ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kojim su opisate ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sve mimo, sve mimo toga, sve što je suprotno tome nije prihvatilo. Kada vidiš čovjeka da je Zahvaljam vam, smašao. svedoč, svedočiš mu demesima. Kada te na nazove selam, svedočiš mu demesima, kako se kaže Kur'an. Međutim, kada ga vidiš kako se ponaša, onda znaš u suštini da li je on, da li je on od onih i robova koji su mu pokorni ili nije do njega ta milost zašto. Zašto Allah Žešanu kaže Božijem poslaniku da kaže nekim beduinima koje riječi recite, recite, mi smo muslimani, recite mi smo smo oni koji praktikujemo propise, koji smo počeli valjati, koji smo počeli postati, izgovarat će vlade, ali to je sve još samo na jeziku, zato što ima nije došlo do njih srca. Kada ima dođe i napoji srce, natopi srce, onda insan se ponaša u skladu toga. Pa je takav insan u svojoj kući, u svom kušiku, na radnom mjestu, takav je na ulici, biti skrušen, pokoran, ponizan. Pred Allahom Đelešanu. Kaže Aisha radijallahu anha vrda, majka pravovjernika. Vi zaboravljate, vi zapostavljate jedan od najljepših, najvrednijih ibadeta. Najljepši, najvredniji ibadet. Vi ga zapostavljate, vi ga zaboravljate. A zatim kaže, a zar to nije skrušenost? Zar to nije skrušenost i poniznost? Dakle, vada. Suprotno tome oholost, uzdignutost. Dakle, da se čovjek uzvisuje, uzdiže, a znamo da Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sam kaže da neće ući u džennet onaj koji u svom srcu ima neku oholosti. Što znači da će probat Koliko je oholost zabranjena, toliko je skrušenost naredljena, Koliko je oholost pogubna, toliko je skrušenost pohvalna i toliko će postići i ostvariti rezultata kod toga lavog proba. I na i Danas kada se opisuje neko među nama, pa kada ga ljudi hoće opisati, posebno ako je čovjek koji ima nešto, vrijedi, da li je to znanje, da li je to požar, da li je to meta, prvo svojstvo koje žele da ga opišu kakav je stvar i zaista kažu jako je skromno. Zašto prilike da ta njegova moć, financijska, moć položaja, moć njegovim ugledom, njegovom porodicom, to su, ono, to su svi oni razlozi koji insana učine da čini fesar na zemlji. Da se uzomni i da gazi sve pred A nisu takvi Allah Zašto nisu takvi Allah Danas nije rijetkost da sretne muđaki da uđe čovjek da kaže ja sam musliman, ali ja sam najbolji musliman među vama. Vidite da je on potpunosti u kontroli šetana i da je potpuno pod njegove, pod njegove nove i za i vodi ka, ka Dakle, to je oholost. Kada kaže ja sam bolji od vas, to je oholost. Kada kaže ja sam ispravniji od vas, kada kaže Allah od mene prima, od vas ne prima, taj čovjek nije na pravom putu. Taj čovjek nije na pravom putu. Znate poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iskoristio tu riječ. sam čuo kada je povedio mušrike na bedru, najvećoj, najbitnijoj bitci u istoriji povijesti Islama, za muslimane, za Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na čelu, kada su podvatali, neke pobili, neke zarobili, i kada je Omer bin Hattab radijallahu anhu Allahu tražio od je poslanika izun, dozvolu, da polomi zube Suhejbu, koji je bio jako veći, jako uvele Mekelija, koji je posticu Arabe na borbu protiv ovih je govorio Allah za poslanika i sam se islišao. Šta kaže drugi poslanik? On me učinio za služe više toga. Kaže ga druge, ne, to je što više Kaže da su sa Allah i sve, ne, momenta. Ja se bojim da učinim nešto sa njim, nešto tako, takve kazne, vi da kazne, ne bi to bio zločin zato što je suhejli, mnogo zločini muslimani, svojim sinovima koji su bili islam. Ebu Džendar i Abdullahu gdje su hejdi. Mučili su ostale od islama, što kaže Rasul sa osam, ne omere, ja se bojim da mi Allah ne da pisno nema. Ako ti njemu podobi sluge ili posjećaš jezik od njegovog prljavog jezika koji je tad koristio protiv muslimana i ja se bojim da mi Allah isto ne vrati. On je koji ne vrijedi ništa, on je takav i takav. Ima, to, sve pravo da kažeš. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi Dakle, to nije svojstvo i to nije ono sa čime Allah posla. Allah ne posla po milosti i sve Vjernik se očita, vjernik je kao kiša, kao lijepa kiša, kao da reći, na kiša. Gdje god se spusti, u koji god vatra da dođe, ona donese bereket i Međutim, nije svaka kiša bereketa. Neka dođe sa poplavama, sa odronima, tako navala, neka rodje sa gradom, pa poruši stolom i tako dalje, tako dalje. A sve je to, možemo da kažemo, voda. Međutim, Allah određuje u čemu te reći, u čemu I zato, braću, kada tražiš, kada tražiš sebe, kakav si, pogledaj kakav si odnosu prema ljudima. Pogledaj kakav si odnosu prema svojoj porodici. Pogledaj kakav si odnosu kada si u Allahovoj kući, kada uđeš u džamiju, kako se to isto kao da si ušao u neku kapu da popiješ kafu ili si ušao glavu u kuću pa znaš da si njegov gospoda, pa znaš da je to njegova zemlja, da tu nema uticaj niko od unjalučkih vladara, jer je on jedini istinski vladar. Da li se tako osjećaš i tako ponašaš ili je A Ako taj osjećaj nije različit, onda imamo i zato je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preporučio kako se ulazi u džanju, zašto smo mnogo, šta da se prouči kod ulazka u džanju, kako da se zikri, šta da se radi, šta da se priča u džanju, Tako je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam učio svoj snar, odnosno nas, nas. A sve to vodi ka čemu? Ka ovoj skromnosti i skrušenosti. Ka iznosi prema Allahu Kako Ka iznosi prema Allahu Đelešanu. I zato kaže Ali Allah anhu wa slava čovjeka, su mogu nadjeti telavu. Veličina čovjeka je njegova slava i njegov uticaj i njegov slušnost. Na njegove ohlosti, galani, njegovom i visokom tonu, njegovom bahatnom ponašanju, mi. Kaže Amir radi Allahom dodavu, veličina čovjeka je u skrušnosti, u poniznosti. Kaže Amir radi Allahom dodavu, ovo su sve definicije šta, do čega nas to kada je bin Hatab da je drugi pravedni halifa. Onaj ko se struši rad Allaha Đelšanu i rad njega bude stroman, ponizan, Allah će mu povećati mudrost. Postaće mudrica. Dakle, moćeš od njega da naučiš, moćeš od njega da čuješ nešto lijepo, moćeš, moćeš da se pozavite sa njim. Ono, to je sve ono što, što nam sve danas nedostaje, sve manje ima. Možda sretneš čovjeka koji zna puno ajeta, dakle puno ajeta, možda je hafiz Kur'ana, ili mnogo zna iz ana, ili zna mnogo hadisa, samim sa Sve su to, to je ono što ne ljudi na prijavu, Ali teško ćeš uzeti od njega sad. Dakle, liči, liči na kompjuter danas, na internet, na Google. Ukucaš ti što hoćeš, pročitaš, čuješ a da sebe po savjetu raditi u određenoj situaciji postupiti dakle, to su mogli naši ranije stari. Oni su imali mudrosti, a nisu imali toliko znanja. Danas mnogo znanja, malo mudrosti. Danas mnogo priče, danas mnogo knjiga koja se prevode, pišu, mnogo desova koji se, koji se izgovore riječi, koji upute glave u islamu, ali mnogo malo pobožnosti i skrušenosti. Mnogo malo pobožnosti i skrušenosti, i zato Berni ta kaže onaj ko se od Allaha sluši, Allah će mu povećati umrost. Kada govori Allah ibn Mubarak, šta je to slušenost i kakav je skrušen insan, vjernik? Kaže, slušen vjernik i ponizan prema Allahu Đerašanu jeste onaj koji se spusti od čovjeka koji je niži na dunjalu po njega, po položaju, po imetku, po znanju, tako dalje, tako dalje. Pa da ovaj nepreze kaže, ne dolikuje mene da pričam sa tobom. Ja sam mnogo bitniji vrednik tada, nego se kao vjernik spusti i ispoštuje kao ljudsko biće. A Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je ustajao pred ženazom, mrtvim tijelom, mrtvim tijelom ne daje nikakve ponašne pojene. Pa sa sada rekli, Bože poslaniče, pa vi muslimate, ne vjerujem. Kaže, a zar nije duša I kaže, Allah mi hvali da se spustiš kod čovjeka koji je vidio taj. Pa da mu kažeš rastav i da mu dokažeš, da mu dokažeš da nisi iznad njega. A da onaj koji je iznad tebe, po ugledu položaju moći bilo da se podigneš na njega da kažeš nemaš prednosti To je da punac i suština skrušenosti. Tako se ponaša vjernik. A danas je običajno malo drugačije. Pogledaš onog moćnog, ja na tebe, onda mu se pokoriš, još pred A kada najdeš onoga slabog, zgaziš da nije to svojstvo vjernika. Nije to svojstvo muslimana. Mi ne želimo tako i tako se ne smije čovjek ponašati svojoj kući. Jer obično muškarac onaj koji dominira. Onaj koji ima nejač predstavom. Pa kako da je učimo tim svojstvima ako suprotno postupamo? Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Inna Allaha al ilaje. Allah nije objavio. Inna Allaha al ilaje. Enta Allah da budete svi skušeni, da budete svi ponizni, da budete svi skromni, hatta Tako da se niko ne ponosi, ne uzdiže ni nad kim, ni nad kim. Wala ahad I niko nikoga ne čini nepravdu. Objava Allah Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da je dostavio. Da je dostavio umet. Allah mi objavio da vam dostavim i da tražim od vas da budete skrušeni ponizi, tako da se niko ni na ne uzdiže, ne uzvisuje, niti da se da niko od vas nekom drugom ne čini Objava Allah Ovo su svojstva, ovo su opisi, ovo su propisi koji se moram moram da hoćemo onu tu ahirsku kuću koja je nam nam tekija. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ma neka sad sadakatu 2,5% zekljata na godišnji nikom. Ako ti je vlada toliko metra, da si dužan da zeklja. Nisi dužan zadnje da daje Ako nemaš, ti si za zekljata. Ali kaže su sada se ne može sada kada umanji imetka. Ne može da ga okreni. I neće Allah zbog oprosta, kada čovjek nema da to to mnogo povećati ništa drugo i tako si ponosa. Kada čovjek onaj koji traža, koji prelazi preko tuti grešaka prema njemu uvreda, Allah će to dobro zbog toga povećati nas. I zatim kaže i neće se niko pred Allahom slušati da Allah ne zvisi. Ovo su sve relacije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I za imete, i za ponos i za uzvisivanje, odnosno uzdizanje Allahom drži. Kaže Anas, radi Allahu anhu vadavu, je išao Medinom i na naišao bi kod djece, male, da ciljaju i poslanju se sa njima. Zato pored ide respektu. se. Pa su zbog toga, pa je rekao, vidio sam Muhammeda sallallahu da tako postupa sa djecom njim. Sa djecom, s onim sa ženama, sa, maj, sa sa onim koji su slabi, koji su stari, kako Boži prema njima postupa. Zašto je rekao Muhammed recimo na mandaju ona kao Nije naš onaj koji ne poštuje starije, a nije od nas nije od menheđa, od tog puta na kojem je bio Muhammed sallallahu sallam. Onaj koji respektuje starije i onaj koji nije milosti prema mlađima. Onaj koji nije milosti prema mlađima i onaj koji respektuje starije nije na putu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže se Boži poslanik Muhammed alaihi sallam je jedan dan izašao sa grupom ashaba kada su se odmah kada su bili na putu rekao je Rasulullah, ko će nam pripremiti ručak? Pa jedan sam rekao, dođi poslaniče, ja ću zatrati tu ovcu. Drugi sam najavio, rekao, dođi poslaniče, ja će odvrati se sapiti pri temi. Treći kaže, ja ću je Kaže, dođi poslanik, a na meni je moja obaveza da izađem i da sakupim drva i da pripremim vatru. Svi trojica rekoš, Boži poslaniće, mi smo ti dovoljni. Sedi, ti si Boži poslanik, a mi smo taj posao da završimo. Šta kaže Isus Salasem? Ja znam da ste vi dovoljni i da vi to možete i bez mene ali ja ne volim i Allah ne voli da vidi čovjeka koji se izdvaja u svom društvu. Ja ne volim da se poziže na vama. Ako vi radite, ja ću raditi s vama. Zar nije on zidao i nosio, kao što su ashabi kada su pravili džami? Zar nije bio u svakom ratu sa njim Kaže Ali radijallahu anhu u kome nema primjera u junaštvu, hrabrosti, Dakle, o njegovom džihadu borbi koji je pokazao za vladu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vlad Islama, Nikomu nije izašao na zloboja da nije pao pred njim. Taj Alija kaže, kada bi se nekad rat rasplansao da bi osjetili strah u našim srcima, A shabi sakrili bi se iza Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao mala djeca. Iza Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je bio naš poslanik. Nije naš naš poslanik učio drskosti, mazala, Uzmi znanje! On je bio protiv toga. On je bio najskušeniji. Najponizniji kada je bio najjači, kada je osvajao Meku. Spustio je svoju mubare glavu. Kažu da mu je brada dodirivala sedlo njegove kanile. Ili sama njegove Plaću Plačući učeći ali, Da kad će hako za kaban i ne bat kan za uha, došla istina nestalo je, laži desna laž nestaje. Kada je došlo 70.000 osvajača Kada je imao mnogo stvari da naplati Mnogo stvari da ništa nije učinio. Sve im je oprostio od nas. Jer tako to mi je zvučno. Svi ljudi sve jasno drugačije vlasti. Osim oni koji su bili Mehađi Muhammeda sallallahu Allah. I zato hoćemo reći, a hoćemo hajiti, moramo to uzvoditi. Moramo se učiti prvo ovim Allahom Moramo se razlika se. Ako neko prema nama, odnosno prema vama pogriješi, nemojte mu uzvratiti svoje Kaže jedan pisan kričenjaka ako si ti grešan Allahu zbog nas, to jeste što ja tebi ne nepravdu, zato što ja tebe I Ja sam odmah zaradio grijeh od Allaha Đelešanu. I nepokoran sam, nepokoran sam Allaha Đelešanu. Kaže, mi ćemo se pokoriti Allahu zbog tebe. Dakle, mi ćemo Allahu biti pokorni, pa ćemo postupati onako kako On traži i kada, ne, kada nam ne pravi činiš. Velike su ovo riječi. Jako teške riječi koje moramo kao emanet. I zato kada je Harun, Harun Rashid, Halifa, kada je došao, kada je došao u Medinu. I kada je rekao, poslao poruku na Mali. I kaže, čujem da podučavaš da riječ u poslanika Muhammed sallallahu alaihi sallam džaniju. I da ljude podučavaš jer Mi smo krenuli iz Bagdada, dođi ovdje u naše palate, naše dvore, pa nas poduči, citiraj nam hadis. Privilegija, hoće halifa da sluša, da se njemu kaže, čovjek koji zaslužuje po islamu, respekt i pažnju, poštovanje, Tamo govora govara ima muftija Medine? Kaže, o vladaru Ti znaš li ti Allahove riječi, citiramo, citiramo riječi njegovog poslanika u džami. Ti znaš šta su desili. Kada bude ders, dovolji slušaj, jer se znanju dolazi znanje, nikome novi novci. Ali pazi kada će doći. Ako dođeš kada se džami nakon ovako, nećemo ti dozvoliti da gaziš preko vratova i preko glava Allahovih robova na nekog uznemljivišta da bi prošao kao halifa u prvi sam. Već je štedu tamo džimanska. Odlučava ga odmah, odmah mu daje lekciju. Kaže, halifa je došao, nije naredio da dovedu, došao je i kad je došao do je vidio da je džami puno. Pa se sve prvog i stavio kod vrata. Kada je stao kod vrata, njegovi sluge, čuvari, su donijeli prijesto, odnosno stolicu da halifa ne stoji. Pa je halifa seo pored vrata. Kada ima mali video kako on sedi iznad ljudi, jer su svi ljudi ovako sedi u džami, ovako je kući. Onda je promijenio ders, a ders je bio namazu i obavez namaza u skrušenosti i pokornosti. Kaže, niko se Allaha neće poniziti i skrušiti, a da ga Allah ne uzvisi, niko se neće uzvisiti, a da ga Allah ne ponizi, ali i taj razumio taj hadis koji citirao, izbacio je sam stolicu i sve od ostavio. A koliko da kada osakirullah i velikom osakirullah i velikom ألا إن أحسن الكلام وضع قال كلام الله في الكتاب سبحانه كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرأت القرآن فاصبر الله الحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم